أنتم مسلمون وقال محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن أنس رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه طلب العلم فريدة على كل مسلم Prije nego što počnemo sa predavanjem, da vam objasnim kako se traži znanje. Znači, razlog zbog čega ljudi ne dođu do ispravna znanja i ne, nemaju bereketa u znanju jeste sami nijet, jel prije toga, ali i ede prema ilmu i prema učenim ljudima. Pa kaže većina u Leme da je najpravljeniji ede prema ilmu jeste kako je Džibril salam, došao Muhammedu sallallahu alaihi sallam hata dželaca i nabiji sallallahu alaihi wa sallam fa esna da rukbetej da rukbetej vada kafeja laha fidehi pa kale ja Muhammed ahbina al Kaže u tom hadisu Džibrila, on je od Omera radijallahu anhu kaže da su oni jedan dan sjedili na nahruđu lusu, inda Rasulullah sallallahu alaihi sallam zate um, da su oni jedan dan sjedili kod Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam i kad dan put ida tala kad dan put se pojavi čovjek jako bijele, crne, bijele košulje, jako crne kose, na njemu znači nisu poznavali tragovi putovanja nije ga niko od ashaba poznavao, pa kaže Hata dželesi ili nebi, sallallahu alaihi Pa je došao direktno između ashaba i sjeo pred poslanika sa slome, pa je pa je svoja koljena stavio prema poslaniku, sa alaihi a svoje ruke stavio, jedni kažu da je na poslanikova stegna, ali ovo i se vraća na njegova stegna, znači pa je ruke ovako stavio. I tako traže znanje. Znači, ovo je najpravilnije traženje znanja. Kaže Olema, u samom startu, ako osoba ne bude tražila, prvo ta imala da u ima Allaha traži znanje, ali kaže poslani sam da se znanje samo traži radi Allahova lica, onako bude znanje tražio mimo Allahova lica, će ga Allah a i zato ga je odmah ede prema znanju i prema učenim ljudima. Možda mi zbog edeba često ne saberimo znanje, Allah Đelšanu ne dadne berekta u znanju, iako saslušamo medresa i pročitamo knjiga i slušamo CD-ova kaseta, e, zba, baš zbog tog neadekatnog prelaženja ilmu. Pa zato vas savjetujem, ako mislite sabirati bilo gdje znanje, morate cijeniti učene ljude i morate slijediti način kako se stiče znanje. ste ovdje nema veze koliko čovjek učen. Džibril je učeniji od Muhameda sallallahu i on je donosio sve objave. Ali ipak sjeo da pouči baš ashave kako treba i traže znanje i kako se treba i obratiti kada nešto ne znaju. Pa kaže ja Muhammed ahbirni an islam. Ovo je rekao ja Muhammed zato da misli da je beduin. Jer beduini su, nisu govorili ja ja Nebija, su govorili ja Muhammed. Pa kaže, i onda pita o najvažnijoj stvari. Kao ćeš pitati, znači, Pitaj o nečemu što je najvažnije, pa onda ide i uči što je najvažnije, pa onda ide niže od toga. Prije uči u sule, pa onda forume. Međutim, naša tema danas je, braćo, govorenje o Allahu Đelešanu bez znanja. Šta znači biti neznalica, a misliti da je znan? Uglavnom, ulema dijeli ljude na tri vrste koji traže znanje. Kaže, tu su oni koji su, ili na četiri vrste. Tu su, kaže, imaju oni učeni i znaju da su učeni i oni rade na Allahom putu. Imaju oni koji su učeni, ali su skromni toliko i šetan bacio šuve pa misle da su nedovoljno učeni, pa im treba reći vi ste učeni, treba da širite znanje. Ima, kaže, oni koji su, nisu učeni, a ne znaju, odnosno znaju da su neučeni. I oni će naučiti. Kaže, kompleksno znanje kada čovjek misli da je učen, a on je neuk. Ovo je najsloženo se znanje zove. Ovo je najopasnije znanje. Kada čovjek misli da je učen, a on nije učen. Pa ćemo najprije spomenuti ko je učen čovjek. U po učenost. Mučtehid je najučeniji čovjek. Znači, mučtehid je čovjek koji može sam donositi znači odluke, odnosno dosti štiha, mišljenja, shodno kako je vadio iz Korane sunata. Njegovi su šartovi da mora biti znači vjernik, iskren, da mora biti učen i da dobro poznaje arapski jezik. I da poznaje sve šarijaske oblasti. Da bude mu štehid. Alem je ispod njega, a može biti mu štehid, jer svaki ovaj god naziv ispod dole kao kod imana. Ima epitet i donji, ali ovi donji nemaju epitet godnje. Alem je mu a ne mora biti, odnosno muštehid je alim, a ne mora alim biti muštehid. Alim je čovjek koji poznaje neku od šarijaskih oblasti, a ne mora svaku oblast poznavati. Znači može poznavati tefsir, dobro, može poznavati hadis, dobro, može poznavati akidu, dobro, fik, dobro, ili siru, dobro, a ne biti upućen u sve znanosti. I može biti alim. Pasno. Daja čovjek je čovjek koji nosi nešto od ilma. To može biti muštehid, može biti alim, može biti, on je ujedno i daja, treba da bude mura i daja. Jer to je zekata a ilme zekata koji se mora, odnosno i koji se mora davati zekata. Znači, to je čovjek koji ne mora biti učen. Ali prenosi ono što je razumio i što zna. I ovo podavu potpada onaj hadis je poslanik kaže veliki ani velev Preneste od mene pa makar jedan ajed. Znači onaj koji god radi sa govorom, pismenom, na medijima printanim ili elektronskim ili, ili pisanim, znači bilo kojim medijima, znači radi tijeli kasete, CD-ove, radi dobra djela, on je dobrim djelima daja. Još je bolje ako je govornik, daja, ako drži predavanja, ali isto ako dijeli CD-ove ili piše na internetu o daju. to se sve potpala po daju. i ne mora biti učen. Ali za sve ove važi jedno pravilo. Ne smiju govoriti o nečemu ovdje što ne znaju. To im je haram. Međutim, ko ne smije nikako govoriti o vjeri? Znači, ne smije čovjek govoriti o vjeri koji, znači, govori o da ne poznaje tu oblast. Pa kaže, ko bude u Kur'anu, tefsiru ajete Kur'ana, bez znanja, pogodio, ne pogodio, haram Znači, ne možeš objašnjavati šarijaske propise bez znanja. Možeš ih spomenuti, da ra ovo, da ne bi palo u, zamku šetana, pa vidiš da taj hadis Belgijane velo, aj ne može se prosporiti. Znači, ti možeš reći muhkema tajete i hadise jasnije. Poslanik je rekao, abdesti se tako i tako. Ali da ti donosiš fetva na osnovu toga hadisa i tumačiš ga ti, ulaziš u njegove unutrašnjosti i njegove posebnosti, fruhe to ti je zabranjeno bez znanja. Pa čak i učeni ljudi ne smiju ulaziti u neke propise poput gajba, poznaju, ili neke propise koje iz druge oblasti ne poznaju. Ako poznaje hadis, ne poznaje akidu, ne smiju ulaziti u ajte akide ako je ne poznaju. I to je dokaz za onaj mutešabihat ajte Đelešanu kaže والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنا أم الكتاب وأخر متشابهات فما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتن وابتغاء تكبير وما يعلم التأويل إلا الله فعند قال يقولون آمنوا به آمنا به كل من عند ربنا إلم عند ربنا كاجي i mi, kaže, on objavljuje ajete mu kemat, jasne, to je većina u knjizi. A ima i oni koji su manje jasni, nejasni. Kaže, oni koji su upućeni u znanje, sam ovdje govori kako se treba ponašati, kako se treba i ajetima ponašati, ali koji ne zna, ne ulazi u stvari gajba, ne treba da ulazi u stvari gajba. Kaže, govore mi vjerujemo u njih. Nama je dužnost vjerovati u ajter gajba, iako i ne znamo njihovo tumačenje. Razumijete? Znači, ne može naš razum da to privati, jer je, je ograničen kao i mi. A međutim, dužnost je amena bihi, da mi vjerujemo u nju. I kaže, ili postoji za nje, on će biti objašnjeni. Samo trebamo sačekati sudnji dan. Ilm je kod Allaha azza za te stvari. Nama je Allah Đelešanu skratio znanje o tim propisima. Isto tako za ljude džahile u ajitima i adisima, treba sad reći mi vjerujemo u njih i oni su od Allaha Đelešanu a mi slobodno može reći i u neće reći ja ne znam taj propis. Ja ne poznam taj propis. Međutim, braćo, šta je lijek za poznavanje propisa? Ako hoće neko da pokupi fadilete ta'alima, epite alima ako hoće da dobije tu nagradu kod Allaha azza da bude plemenit cijenjen, onda ima način. Allah Đelešanu objavio i poslanik je rekao u šarijatu da ima način. Allah Đelešanu kaže jer Allahu lazina amenu minku na utul ilme darajat. Allah je na visoke stepene uznigo utul ilme. Kome je dao znanje? Moraju ljudi znati da Allah određuje ljude koji će biti alimi i da se pomiri s time. Da ne, ne, ne, e, ne osuđuju sebe, ne kažnjavaju sebe ako malo nije dao bereke toga. Znači, ako tebi nije Allah dao bereke da budeš hafiz, nemoj ludi zbog toga. Jer to Allah Đelešanu kaže to ilme. On daje znanje. U drugom ajtu kaže jutil hikmeta menješa ome Vama jutal hikmeta fakad uti hajde kesira. Kaže, on zna, daje znanje, mudrost još dublje znanje. Mudnost u znanju kome on hoće. A kome je data ta mudrost u znanju? utje hajne kefira. Dato mu je mnogo dobro. E sad, ovo je već više od alima. Pazi, znači ovdje se ne govori samo o naučenom znanju. Ovdje se govori o razumijevanju naučenom I zato Allah Đelešanu kada kaže inama jakša Allah min badi ulema, od Allah, i sve više bolje učeni, se i ibn Džube. Ko je učen čovjek? Kaže, onaj koji nauči propise, isprovedaju praksu i razumeju. A niko ne može razumjeti propise bez Allahove blagodati. Pa kaže Allahu poslani men i bi hajren, yufekihu fiddin. Kome sam Allah želi dobro, dadne mu da razumije vjeru. Ne svako, Kome Allah želi dobro. Znači, treba zaraditi kod Allaha posebnu nagradu. Dakle, Allah dadne da razumiješ vjeru. I zbog toga mi imamo danas ljude koji nauče propise ali nisu razumili, pa i onda prebacuju kako njima godi, njihovim stavuma, njihovoj strasti, njihovim srcima, ili jednoj grupaciji ljudi. Istina nije uz grupaciju, braću. Istina je, znači, uz one koji nose istinu, koji se drže istine. Morate, nema veze koja grupa bila, nema veze koliko god je bilo. Istina je uz one koji... Pa koliko ljudi govorili da su oni na istini, ako ne poprimaju epitete istine, znači ne u praksu, Onako kako je šerijatom naređena, oni nisu na istini. Kao što je firka tu nađe. Ma koliko ljudi govorili da su firka tu nađe? Firka tu mensura, potpomognuta skupina, ili onaj tajfe, nije ona tajfe sve dok ne bude pokupila sifate spašene skupine. A to je, to ćemo govoriti drugi puta. Uglavnom, kaže se Ibn učen je ona koji nauči i razumije to i sprovede u praksu. Ako razumije tu, onda vidiš kako s njegovog jezika mudrost kapa. Ako je iskren. Drugi šart da bi bili učeni jeste وَتَكُلَّا يَعْلَمُكُمُ اللَّهِ Allah ono najduže majtu, kaže u suri Bekare, 28. stranci, boj se Allaha, Allah će te poučiti. Ako se ne bojiš Allaha, Allah te neće ovoj mudrosti povući. Naučiš ti hivsku Kur'ana. Pa mnogi zbunje, kada kako onaj pjevaš tamo, nekakav Bugari i oni ostali tamo turskoj pjevači, ili, ili onaj tamo Makedonac, kako mu ime, Burhan, ili Makedonac, ali ili ostali, kako oni hafi naučili hifz, ali, Prađo, da li taj hivs ostavlja ikakva utjecaja na njegovo djelovanje, na njegovo srce, na njegova djela? Vete kula, Treba ima šak boja sa Allaha, pa da te Allah korisni znanje pouči, kako je poslanik rekao da imaju dvije vrste znanja, korisno i nekorisno. Ima za tebe, uđe tu neki valike, duka za tebe protiv tebe, pa kaže poslanik Allah me inni solke ilme nafije, var vas i vamela te kabela. Kaže, gospodaru, daj mi korisno znanje, nije rekao obilno znanje kao na faku. Daj mi korisno znanje, neka je manje, ali da budete dokaz za mene. Pa, a kaže, var vas je, obilno na faku. Wa mu te I da mi djela primiš. A u drugoj dobi kaže Allahumma inni a'udhu bika min al-ilmi la yanfa'u. Utječem se od znanja koji mi neće koristiti. Pa je učio dovu Allahume ilmelna ma yanfa'una wa yanfa'na ma alamtana. Kad gospodaru daj nam znanje koje će nam koristiti, koristiti znanje koji, smo, koji si nas ti poučio. Orezakna ilmen jenfauna. I kada opština s koji će nama koristiti. Znači, to je pravi Kada dođe, tebi pomaže ti na, na, na, na ovom svijetu. kada se ti sa njim služiš da zaradiš dženet kod Allah, a ne da lične svoje protjeve slediš i da biznes sa njim pravi ili da koristi tvojim strastima da budeš ti alim, da ti bud, da imaš mjesta negdje da se dobro uhljebiš i tako. Znači tu su različite ilmovi vraći. Dalje, kako se još ilm stiče? Kaže poslanik, el ilm alim. Ilm se stiče učenjem. Kogod vam kaže da je došlo do kerametom razumijevanja znanja i znanja lažija, to je neka sufijska teorija, ilm se stiče učenjem. Znači moraš ga učiti, Poslanik je, jel tako, kako se prenosi u hadisma, svake godine pred Melekom Džibrilom za Ramazan ponavljao Kur'an. A zadnje godine pred, prije preseljenja dva put ponovio. Poslanik je učio ilm od Džibrila. I ne sa nimalo stručavu. Pitati Džibrila i reći ne znam. Pa kada bula ibn Omer došao neki čovjek pitao Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam Kaže, reci mi koja su najgora mjesta i najbolja mjesta. Kaže, ne znam. Došao u Džibili, kaže, Džibile, koji je najbolje mjesto i najgore mjesto? Kaže, ne znam, ja. Kaže, ide pitaj Allaha. Kaže, Džib dođe pas tu nesvijska mu rekao, ide pitaj Allaha. Kaže, ne smijem Allaha pitati. I kaže, to je, poslanik je mal pao u nesvijs, koliko kada je vidio Džibila, koliko ga je strao. Pa kaže, onda dolazi hadis, Rebu Ebu hadis ovaj, drugi, Kaže, najmrža mjesta su Allahu pijace i se tu koši, ugovore, lažno se zaklije, tu se s kamatom radi i slično. Žena se miješa sa muškarcima, tu je veliki fesad, a najdraža mjesta su Allahu džamije. I saznalo se, došao Melek Džibril i saznalo se. Tako isto kaže Ibn veh. Kaže, nemoj se nimalo ustočavati, reći ja ne znam. Jer govorio je onaj koji je bio vrhunski alem i učitelj svih ljudi. Ja ne znam pa bi čekao objavu sa sedam nebesa da mu sađe i da mu to objasni. Znači, učio je. se sam učio da Allah ga čak korigovu u nekim propisima poput e, zarobljenika Bedra, poput uh, e, e, slijevca Amra i Maktuma i ostali. Allah ga znači, bolje rečeno, hajde poprav, kritiku, kako hoćete, u njegovim nekim postupcima i poslanik sallallahu alihi vseleme je pošao. Danas ti kad kritikuješ nekog alema ili njegov postupak ili daju nekoga, odmah se napravio neprijatelj. A vidite, kaže Ajša radi Allahu anha, da je poslanik išta sakrio od sakrio bi onaj kritiku Allaha Đelešanu ka njemu. A kritike, kritika ima poslaniku da je neispravno radi koliko ho hoćete u Koranu. A šta je to dokaz? To nije onaj smanjilo vrijednost Resulu, već samo uvećala njegovu vrijednu. Zašto? Jer je to dokaz da Kur'an nije od njega kao što su propisivali. To je jedan najveći dokaza da Kur'an nije od poslanika sallallahu zato što ga kritikuje Allah azza zbog nekih postupaka. I koliko god hoćete propisa, došli su mu ljudi, pitali ga, kršćani kad su došli, pitali ga, jel tako? Mjesec dana, mjesec su bili u mešćinu, nikakva objava nije došla. Pa su posumljali njihovi, njihove vođe da poslanik izmišlja Kur'an, ne znam sa šta će nam odgovoriti. Međutim, silazi su al Imran. 70 tajeta koji direktno razvaljuju potpuno kršćanstvo i njihovo zabludu. Allah lišano objavljeno. Samo ispiti imu i da li su došli istinu, iskreno saznati istinu nisu. Međutim, braćo, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa kaže limu farida talakuli muslim. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. sad ne smije niko sebi reći u, na drugu znači reći, ja, šta ću možda Allah Đelšanu meni nije odredio za ali ja neću sad traži znanje. Znači svaki musliman Allah mu je dao razum i olakšao mu znanje da nauči u, sul, u I tu je vađa da nauči. A foru je znao samo lema. Znači, u sulu je dužnost lemi koju je Allah Đelšanu dao bereketo znanju da nauči to i da prenese ljudima. Ali svaki mu'min, znači vađibe u islamu, halal, haram, vađibe, fardove, on dužan je da to nauči da ne bi upada u grije. Ali to je sve Allah Đelšanu upije dao prirodom i da je lahko naučiti. Prirodno čovjek kad se vrati svojoj duši, svom srcu, svom razumu, znači da je haram nešto nešto dobro po prirodi samo. Onda samo nauči dokaze, zato šarijat to potvrdi i nauči je te propise. Međutim, ali ko se uputi tražeći bilo to znanje, usule ili furue, nek zna dobro da je na Allahovom putu sve dok se ne vrati. Kaže poslan u hadijskoj sahiji. Kaže, men haređe min bejtihi, talebel ilm. Ko bude izašao u svoje kući, tražiti znanje. Wa huwa fi lai hata On je na Allahovom putu sve dok se ne vrati. Drugo hadisu kaže, drugom hadisu, se, znači dugo debu Horeire, kaže, kaže, men telmisal talebel ilu Kaže, ko bude izašao tražeći znanje, se lelahu lehu tarika bi ilal Allah će mu lakša put do dženeta. Kako će mu lakša put do dženeta? Naušit će propise i tako će steći velike selape i zaraditi dženet kod Allaha azzaveđa. A isto tako Allah Đerešanu koliko cijeni lemu i koliko poslanik sam sam rekao o njima hadise, vraćao, kaže u jednom hadisu Kaže, va i jakum. ulema. Kaže, na vama je da se držite oštroumnosti ulemi. Fa innahu jenzuru ulema Oni gledaju Allahovim svijetom. Šta znači Allahom svijetom? Ulema gleda Allahom svijetom. Znači, ona svaki problem gleda Koranom i sunnetom. Pa kaže u jednom hadisu Denesa Radom koji piše sunan koji je Hasan Hadis kaže Lej se minna, nije od nas. Ko ne bude milost, onaj, ne bude, onaj, ne bude, kako se, po, poštovo stajri, kaže. U aljaham sagirana. I ne bude samilostan prema mlađima. Kaže, ja, la mu haqqa ulemana. I ne bude znao prava o naše uleme. se mina. Nije od nas. Zato su, braćo moja, učeni ljudi. Trebaju da budu poštivani. Zbog toga što je Allah Đelešanu njiha odabro i što su oni odlikovani jednim svojstvom, jer oni liječnici među ljuda, kako kaže Hasan al-Basri, i oni ljude vade Allahovom dozvolom iz tmina na svjetlo, kao što je rekao Ruba ibn Amer, Rustam, sjećate kada je rekao, mi smo došli, mi smo bili, kaže, narod zavod, obožavali smo kipove, ženili se njih sebe, zinjalučili, kamatu jeli, a pa je Allah poslanika, Pomoću njega nas je izveo iz tmina na svjetlo iz robovanja ljudi, u robovanju Allahu Azzeveđan, iz tjeskobe džehennema i, i, i, i robstva tagutima u širinu islama. To lema radi. I to, zato lema, istinska lema, treba da ima svoje mjesto kod, kod običnih ljudi. Jer kaže Hasan Basri, ulema su kao ljekari. Šta znači kao ljekari? Kad se ljudi razbole, oni liječe. S čime je liječi? Sa šarijaskim propisima. Ne mogu, ne mogu magiju neku radi. Već sa šarijaskim propisima je liječi. im istinu. Usmjeravaju ljude na donjalku. I zato je dužnost da poštujemo ulemu. I zato su ashabi i tabe poslijete kako je Ibn Abbas. Kaže, on bi najprije tražio propis u Kur'anu. Pa onda hadisu. Pa kaže, poslije smrti Ebu Bekra i Omera, rekao bi, gledao bi šta je rekao Omer o Ebu Bekr, pa šta je Ako ne radi njihov govor, onda kaže, e, ovo je moj štihar. koliko, je poštovo Aleme jače o sebe. Kaže, ovo je moj li Dalje, poslanik sallallahu alaihi sallam šalje za ibn Džebala u Jemen. I kaže, caj spiti ga koliko je oštroman. Kaže, kako ćeš sud tamo kad uđeš narod? narod? Kaže, gledat ću najprije, imao propisa Allahove knjize. Pogledajte kako uče čovjek. I čovjek treba da razmišlja svako ko ko će da nešto presudi. Kada najprije ću gledati ima Allahove Ako nema Allahove knjizi, gledat ću imam Resula sam. Ako, ne vidim da ne, ako vidim da nema ni u sunetu Resula, onda ću po svom mišljenju prosuditi. Znači, ne ima prava čovjek koristiti svoju logiku ako ima Koran i sunet ako su rešili to. Ima pravilo, jedno pravilo za aleme, ne, kada dođe jasan tekst nas iz Kur'ana i suneta, nema mjesta ištihadu, nema mjesta korištenju razuma. Kaže Umar Adjelan kaže, Beni je propuo onda kada je ostavio Tevrat, kaže, i omrzlo mi je uči Tevrat pa su onda došli ljudi kojima je mrsko bilo čitak pa su onda oni svojim jezicima dodavali ono što nisu znali iz Tevrata. Znači. Kaže Ibn Abulber, ka Omer, Omer Ibn kaže, ljudima je omrzlo učiti ajte hadise umetu Muhammeda Pa su kada počeli svojim govorom nagađati, pa je tad nastala novotarija. Razum se ne koristi ako nije u skladu sa šarijetom. Znači razum moraš uklati sa šarijetom i razmišljati kako su razmišljale prve generacije. Ako je Ibn Abbas ovako razmišljao i Muaz Ibn Džebel, onda mi moramo za Korane sunjata uzimati ono što su, na čemu su bile as, ashabi. I to je jedan od šartova da bi bili firkatonađi da idemo putem koji su išli ashabi. I zato Allah Đelešanu i poslanik prijete onima koji govori o Allahu ono što je zemlje. Prvo nam kaže, to je šetansko djelovanje nagovaranja, čovjek govori o Allahu ono što ne zna. Kaže Allah Đelešanu u suri Al-Bekare u 168. majetu, kaže bi uhutovati uhutovati šeitan ne ulekuma dubi. Nemojte se pokoravati slijed stopa šeitanove. On vam je od, otvoreni neprijatelj. Kaže, nama je bisu'i, val fahšaji, ima On će vas, kaže, naređivati vam, da radite razvrat i grije, ono što je nevaljalo, i da govorite o Allahu ono što ne znate. A pazite ovdje, ovdje je poredan su, val fahša, znači što, je odvratno, što je razvratno, pa onda tek da govorite o Kaže u Lema, ovo je redanje grijeha. Allah je stavio govori na Allah ono što ne zna većim grijehom od su al fahša, od razvrata taj grijeha. A pogledajte sada žešći ajet o gdje govori Allah Đelešanu, kaže kul inama harme, rabi il fevaže ma betan. Kaže, reci, ništa drugo Allah ne zabranjuje do fevahiše ma zahra ona zahra minhama betan javnog i tajnog razvrata. Šta je javni i tajni razvrat? Ra, e, javni razvrat znamo šta je, to su grijesi. Od zinjaluka, pa širka, pa gre, od kufra, pa nadalje. A šta je petan? Šta je tajni razvrat? Da radiš neki grije kad te niko ne vidi. A Allah te vidi. Da u sebi, kao munafici, da ti srce razvratu, kao munafika, da nisi iskren, da nisi bogobojazan, da nemaš ispravne nijete, da nemaš kod sebe oslona, da, tu je unutarnji razvrat. U srp, je srce puno razvrata, to je u osnovi kjafer gori od vanjskog kjafera, jer kaže Allah Đelšanu ina munafiki na fiderke esfali minana. Munafici će biti na snanom nuđe Znate zašto? Kažu Lema zato što su bili pokvarani i unutar, a i vani. I gori su bilo od keafira zato što su bili u muslimanskom korpusu unutar muslimana. Pa je zato da se čuvamo, znači, i unutrašnjeg razbrata. Pa kaže, al-ifme ili grijeha da se čuvamo, svakoga greha. Kaže, u al-bagir il i sile koja je bespravna. Da upotrebujemo silu i treniramo silu bez bigajl bez dokaza iz Korana i Sunata. Nakon da se trenila sila bez dokaza i to je rano. Ali pasite, vidi ovo. Kaže, ko bila i male nezil i sultana. I da pripišeš Allahu druga bez sultana. Ne smiješ Allahu prepisati druga ni sa sultanom, jer nemaš sultana jaka. Ali ovdje Allah Đelešanu kaže da nemaš nikakva duga, jer nemaš nikakva duka zato pripisiš Allahu druga. Ali pasite sada, vidite ovdje. Greha. Javni tajni, grije, upotreba sile, Antušeku bila i male i sultana, da pripiše Allahu druga bez jasna dokaza. Sve je tu manje od Antakulu Allah i malata. Kaže im Kajim, Allah je u ovom ajetu redu grije. Stavio je sve opasnije od opasnije. Znači, a na kraju najopasniji od ovih svih grija jeste Antakulu Allah i malata da govoriš o Allahu ono što ne znaš. To te može strovariti u I zato obični mu kada citira ajte hadise, može samo vanjštim reći. Rekao je poslanik to i to. I zaustavi se na tom bez tumačenja. Ako ne zna. Rekao je Allah Đelešanu, vela takre buzina. E, Primiči se, se bludu. I to je jasno, svakom razumu je to jasno. Ali da on uđe u tumačenje, pa kaže u leman, pa tumačenje i ulaženje bez znanja i jest odvelo sve sekte Islama. Jel tako? Jesu džemhije osle iz Islama zbog toga što su negirali Allahov govor. Jel tako? Pa su rekli da Allah ne govori koristeći logiku. Pa su rekli neki da neće se biti dala na sudnjem danu. Šta su koristili? Do njega ne dopiru pogledi, a on do, pogledima doperi. Pa kada je dječji kanala čovjeku, do njega ne dopiru pogledi. Tumačili su ga bez jasnije knjige, voljeli kako se razumila A na Dunjalu kod do njega pogled ne dopiru. On je huve, evo, evo, lahro, lahro, batin. Ali je prvi, posljednji, vidljivi i nevidljivi. Kad je vidljivi, kad je nevidljivi. Vidljivi na njalu, kad vidljivi na Ahiretu. a, a tad su zanegirali šta? Akidu, ehle, sunata, džemata, džemata, džemata, džemata, džemata, i oni će svog gospodara gledati. Govor poslanika o Sejda da će ljudi vidjeti svog gospodara kao mjesec šta Znači, s tim su negirali Allahove propise i ušli u zabudu. Baš što su koristili bez znanja, logiku. Isto su tersirali ajete bez znanja. I zato su otišli u zabludu. I kaže Ibn Kajim, kaže, ovo je sve grije, pogrije, grije. Dalje, hadisi koji nam govori o opasnosti, govorenja o neznanju, su mnogobrojni. Mi ćemo spomenuti samo neki. Kaže u hadisu Damra ibn Lasara, jel da je poslanik sam, kale sam ja, Rasulullah sam je, kul da je čuo Boži poslanika da je rekao. Kada iza hakam al hakimu, kaže, tehet, tehed, kaže štehi, kada, kada, se, kada presudi hakim, a potrudio se, u esabe, kale, eh, eh, felehu eđrani, kaže, ako pogodi, ima, ali ovdje paže hakim, muštehi, ako on se potrudi i pogodi eđrani, felehu eđrani, njemu su dvije nagrade. Kaže, vein hakemel, veštehid, thume, kaže, dalehu, kaže, a posle ahteu, ahta, pa, presudi, pa pogreši, felehu eđri. Njemu, revahu Buhari muslim, njemu su, njemu jedna nagrada. Ali ovo je za muštehida. Kaže, kako? Pitali Božeg poslanika sam, kako? Kada njemu dopada nagrada, on njemu štehid. Ali ovo je dokaz da je muštehid može pogriješiti. Ali on je imao nagrad za trud i za ni i za nijet, a za ono što je profilo nema nagrade. Međutim, niko nije dužan muštehida slijediti u greški. Ne smije muštehida slijediti u greški. Kako onda ljude slijediti u greški kad znamo da nisu uopće učeni toliko? Zašto ljudi slijedi u greškama? Šta, kako se to zove u šarijetu? Taklid. Slijepo slijedjenje. Jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. A on kad pogriješi, to je lijepo. U hadisu je izraženo lijepo. Kaže, ah, ta, greška. U greški nema slijednja. U drugom hadisu, isto prenosi od Borejde, da je poslanik sallallahu alihi rekao, kaže, el kuda'u salaze, tri imaju kadije. Pazite, ovo je jako opasan hadis. Kaže, Kaže, kadijani fin nari wa kadi fil džennet. Dvojica će u vatru, kadija, a jedan će u džennet. A svaki čovjek, da se razumije ko je kadija, nema pravo kadija biti čovjek koji ne poznaje šarijat. Ali svaki čovjek je kadija ako sve uzme, sve učini zulum i drugima što će naditi zulum, uzme kadilu kad on hoće presuditi. On sebe tad stavlja na stolicu kadije. Evo šta može da radi kad se sebe stavi na stolicu kadija, a nije kadija. Pa kaže, jedan je kada je kadi fil a jedan će samo dženne. Pa kaže, kadi kada bi gajl al haqi, wa huwa ya'lamu fazalike fil nari. Kaže, kadija koji presudi, kaže, namjerno grešku, grešno, a zna istinu, on će uvati. Koji je ovo kadija? Židovi su je kadije bili. Sako su svi strašni. Zna istinu, a hoće u svakom slučaju da istina bude na njegovu stranu. Razumijete Ili njegove part, ili je, ili je potplaćen. Ovo ovaj će u Drugi je kad i kada huje la ja'lemu e, fe, e, hake, kaže, i oni koji, kaže, kad je, koji sudi la ja'lemu, fe ehneke hakuhu nasi, kaže, i uzme pro, propasti prava ljudi, i uzme hak ljudi, a ne zna suditi, a uzeo sebe, stavio poziciju sudije, kaže, je finnari, i on će u vatru. Pa kaže, bil bil kad Kadija koji presudi sa istinu, huwa ja'lamu, je fil džene. A on zna istinu, on će u džene. Ovdje znao istinu je šart da kadija sudi koji poznaje šarijat. E on će u a svi ostali koji se budu petali u kadiluk, a ne znaju, oni idu u vatru. I sada, vraćam i sestre, da navodimo primjer kako su ashabi se bojali govoriti o Allahu ono što ne znaju. Kada su pitali Ebu Bekra za neko pitanje i on nije znao odgovor. Pa kaže, kako ne znaš? Kada koja bi me nebesa pokrivala i zemlja držala kada bi ja Allahu govorio ono što ne znam. Kaže, Kaže Šafija, reći ne znam, kad nešto ne znaš, je pola znanja. mamu Maliku su šest mjeseci putovali ljudi da mu postave pitanje. Tam je vam šest, tri, tam mjeseca tri vam. I doli mu 48 pitanja. Na četiri je odgovorio, a 44 vratio. Što kad god je pitao, kaže, ja ne znam. Pa mu kažu, kako še mi prešli toliko? Šta ću ja kad se vratim reći ljudima, ja došli postali na alemu, a on ne zna. Kaže, piši. Ako ne vjeruješ ovako, neće ti vjerova Ima mali rekao da ne zna. Kada pa ti primaš platu od državne, iz i ne znaš. Kaže, ja primam za ono što znam. A da primam za ono što ne znam kolika, ali bi moja, kaže, plata bila. Kaže, da je Muhammed ibn Kasim držao predavanje. Bila mu brada duga. Nogavice podrađe. Kratke. I došao neki i pitao ga o nekom šredskom propisu. Kaže, pa kako ti ne znaš, ti si alim. kad nemoj da te zavarava moja duga brada i moje kratke nogavice. Ne znam ja. Ja ne znam. Često ljudi stidi reći, braća se. Nekom čovjek koji pita nešto putu, ja ne znam, pa odgovori po svom grešnici pogodili po Reci ja ne znam, niko se nikad nije pred Allahom ponizio, a da ga Allah nije zbog toga uzvisio. To ti ne, to ti ne smanjuje tvoje znanje. Govorili smo o tome. Međutim, kaže jedan učenjaka, kaže, kad čovjek nešto ne zna i kaže ja ne znam, začepi, kaže, usta svima koji bi govorili protiv njega za njegovo neznanje. Šta je to? To je odlika. Jer Allah Đelšanu kaže, felka kulezi ilmin Nad učenjem uvijek ima učenjim Dove od Allaha, ja rabbi zidni ilma. Gospodin, povećaj moje znanje. Traži od Allaha znanje. Da ti Allah ga poveća. Traži od Allaha neki propis kada ga ne znaš. Jer Allah Đelešanu kaže i na fi zalike li ubratu To je dokaz da daleko vide. Traži od Allaha pronicljivost. za pametni. Pa bi ashabi kada plakali. Kad ne bi neki propis znali. Pa bi pitao zašto plačite? Kad je Allah Đelšanu rekao da je ovo za pametne i vidne, vidi i ne uskratno nam Allah pamet. Nešto smo grešni. Čime Allah zove? Pa kaže u Lema zbog grijeha Allah Đelšanu uskraćuje mudrost alemima i učenim ljudima. Zbog njihovih grijeha. Pasta. Pa zato vidimo danas ljude koji se zovu alemima, a razne grijehe pa čak i kamatu dižu, pa fetve daju isto djeca. Kao da djeca kad se igre znači tako se oni igre sa šarijetom. Bez ikakvog razmišljanja, ti ga nešto pitaš, on baci i fet. Razumijem? Nimalo se da pazi. Abdullah, ibn Omara pitao nešto. Pa kaže, ja ne znam. Pa ovako trlja ruke. Pa kako, kaže, ne znaš? Kad su oni otišli, kaže, on, on se posmikviše, Abdullah ibn Omara, znam. Kaže, oni misle od mene, kaže, mo priko džehenema napraviti. Pa doista je tako. I na da dan će doći reći, jel on je dao fetve? I za mnoge fete braćo, pitali će biti alemi, a oslobođeni će biti oni koji su povodili za njima. Jer su oni obratili šarijatu. Ali ovim nisu odgovorili kao židovi svojima kako treba odgovoriti. Već su odgovorili kako njihovim strastima, kako je strastima ili bez znanja. Jer Allah Đelešanu in ne sema vel besele fada u lajke kan alih mesula u sura al I razum i vidi slu. Sve će to kod Allah Đelešanu, zato će sve biti pitan. Pa pazi gdje razum koristiš. Šta s razumom razumio? Šta, šta se ti razumio? Si ispravno to razumio? Jer razum šarijat ne može nekakvom kirametom razumjeti, već propisima koje nauči iz Korana i Sumeta I da traži od Allaha, da bude bogobojan, da od Allaha traži gospodaru moj, ti mi daj da razumijem ovu vjeru. I Allah što niko zulum neće učiniti. Ako on bude određen, pogodio određen, bude za alema i da uđe u to iskušenje. Jer alem je, su vraćao ulema u Lembija. Oni su nasljednici poslanika. Isto tako tamo, ako su nasljednici poslanika, taj imaju šerefet i blagdan. Isto tako poslanik kaže, najviše su imali iskušenja poslanici, pa oni sličnima. Ko su to sličnima? Kaže ulema. Kaže ulema. Oni imaju isto iskušenja. Pa kad izdaju fetvu, i kad trebaju stati, jer su uzeli, pazi, mi je uzeo, napravi ugovor sa onda da neće kriti ništa o znanja. Pa kad izdaju svet ili kad trebaju nešto da kažu da to vrijeme kad je uskraćen ilum taj. Znači, i kad ljudi vlasti i kjafir se bori protiv toga kao danas protiv džihada, aleme su duže da ustanu, ne smiju šutiti. Ne smiju svi aleme šuti, braću propise. Mora neko ustati i reći, istina je to tu, pa po cijenu glavi. Kao što je Ahmed Ibn Hanbel ustao u Matezlima kada je rekao da je Kur'an objava da 23 godine si išla, ne jer to imalo vrijednost da umanjilo, je uvećalo. I zato, a isto tako vraćam, ne može Alen biti ili Kadija ili neki veliki učenjak dok ljudi učeni mu ne kažu da je učen. Pazi, može biti daja, ali da se zove Alemom i šehom, onda je to zulum prema njemu. Jer Ibn Taymi je kaže, nisam dao fetve dok mi 200 alima nije potvrdilo da sam učen. Ibn Kajim kaže da njemu dvije alima potvrdilo da je učen. Znači moraju ti alimi, stvarni alimi potvrditi da se učen za to. Međutim, u nas ljudi šeha proglaze šeha. Šej, šej, šej, šej, on se šeha, šeha, I on jedan onda, da bi bio šej, počne lupa, počne skaka, znanje, počne, on, razumiješ, onaj gazi sve predasovo, sam da bi bio šej. Zato se ne treba ništa. Trebaš biti iskren i učiti i onda će Allah te dadne, ako te nemoj se boniti. Jer ako te nije dao Allah što onda budeš učen, nemoj se gurati tamo da budeš učen, jer to ti je blagla, ne te Allah s tim. Jer ti u ove momente, vidite sad kad je govor o U Ulema će biti pitana za to, a vi nećete biti pitani. Ulema će biti pitana što nije ustala branila šarija, što nije branila propise, što nije ustala i objasnila javno ljudima, gdje je to obećala kada je uzela ugovor da na Đelešanu, a obični ljudi neće biti pitan za to. Jer nisu imali znanja. I zato ulema će biti odgovornja. Ali će zato ulema imati veliku nagradu ako je bila ispravna. Čak će zauzima, pas šefat, bit će šefađije na sudnjem danu isto. Ali, a vam spominje svoje svjedočenje, svjedočenje Melijeka sa svjedočenjem leme. Ali leme koja je iskrena lema. Molim Allah Allaha Đelšanu da budemo oni koji su iskreni i da uzmemo znanje koje će nam koristiti na sudnjem danu i šala i nam spaci od mjestva kada je pitanja o Allahu Đelšanu znanje wa kul kavle hada wa stakfiru velikom stakfiru i džuzi wa kadu lamin. آخر دوانا الحمد لله رب العالمين أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا وقت ممددا الموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهدا أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا الموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد الله أكبر كلما صوت المدافع زغردا غردا الله أكبر كلما صوت المدافع زغردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا الله أكبر لن تضيع دماء إخوة بني سدى فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا لن تضيع دماء إخواني سدى فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا نأبى الهوان ولو أعد الكافرون لنا المدى ناب الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى فالحر يا با أن يلينا أو يهادنا مفسدا ناب الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى فالحر يا با أن يلينا أو يهادنا مفسدا أمام ديني قد دعاني للجهاد وللفدا أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا الموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا أماه دي